Яким чином досягалось це відображення, лишилося таємницею. Словом, приміщення стало надиво гарним. Що тут з біса коїться? Звався Заход, Біблі Брокс, сидячи у лозовому кріслі. Я вважаю, Артур сидів біля басейну з золотими рибками, що усьому винен рубильник, який запускає двигун. Він указав рукою туди де мав бути рубильник. На його місці висів глек з квітами. Де ми я запитав Форд з верхньої сходинки кручних сходів. В руці він тримав запітнілий келих із пангалактичним полоскальним полиском. Думаю, там, де й були, сказала Тріліан. В дзеркалах відбився сумний пейзаж магратеї, що повільно пропливали внизу. Зафот скочив на рівні ноги. Зображення в дзеркалах змінилось. Схоже, що одна з них перетворилась на глек з петуніями, а друга на дуже здивованого кашалота. Коефіцієнт неймовірності втрутився Едді, який нітрохи не змінився. Одна восьмимільйонна 767 тисячна 128 Зафот зиркнув на Артура. От бачиш, що ти накоїв землянине. Але ж я тільки промимрив Артур. Чудово придумано, хлопче, чудово врубити двигун непередбаченості на секунду без попереднього вмикання захисного поля. Ти навіть не уявляєш, що ти зробив. Ти ж врятував нам життя. О, видихнув Артур полегшено. Це дрібниці. Ти так вважаєш? запитав Зафот. Тоді забудьмо про це. Комп'ютери йдемо на посадку, але ж я сказав, забудьмо про це. Але ми мало не забули про ще одне дивовижне явище, яке виникло на висоті кількох миль над поверхнею планети Магратея. Всупереч теорії ймовірностей, там у повітрі матеріалізувався кашалот. Але повітря не найкраще середовище для існування кашалотів, тому у бідолашного створіння було зовсім мало часу для ідентифікації себе як кашалота. Нижче ми наводимо повний запис його думок від моменту створення до моменту смерті. Що діється, подумав кашалот. Е, перепрошую, хто я. Привіт. А чому я тут? Чому живу на світі? Що таке, хто я? Спокійно, спокійно, головне не хвилюватись. О, яке дивовижне відчуття, що б це могло бути. Ніби щось смокче коле у моєму, моєму. Так, так, настав час дати речам імена. Якщо я хочу досягти якихось успіхів у тому, що я назву життям, то треба те, у якому смокче коле назвати шлунком, добре, ух, смокче дедалі дужче, гей, а що це таке свистить, гуде біля, назвемо це головою. Нехай це буде вітер, непогана назва. Це стає добре, а облишимо на потім. Я назву це, коли виникне потреба. Мабуть, це щось дуже важливе, коли його так багато. Гей, а це що за штука? Ну, Це назвемо його хвостом, так хвостом. Чудово, у мене виходить розмахувати хвостом з боку в бік. Оце то так потрібна річ. Лише для чого? Та добре дізнаюсь потім. то що ж вийшла у мене адекватна картина світу? Ні, та й годі. Мені ще багато доведеться пізнати. У мене аж у голові паморочиться від передчуття. Може, це вітер? Його стало набагато більше, чи не так чудово. Гей, а що це за штука, яка наближається до мене так швидко? Дуже-дуже швидко, велика, плоска, кругла. Ой, потрібно дати велике, гучне ім'я їй, наприклад, Оля мля земля. Вірно, прекрасне ім'я земля. Цікаво, чи заприязнимося ми з нею? Геп! Запала тиша. Єдиною думкою яку нам вдалося записати від горщика з петуніями перед падінням було о ні, тільки не це. Дехто вважає, що якби ми знали, про що думають горщики з петуніями, то набагато краще пізнали б світ. Розділ 19 Робота з собою захопимо? запитав Форд озираючись на Марвіна з неприхованою неприязню. Марвін стояв, втягнувши голову в плечі під карликовою пальмою. Заход відірвався від зеркального екрана, на якому виднілася панорама місцевості, на якій приземлилося золоте серце. Кого кого? Цього параноїдального андроїда?